formaliai žvelgiant, pirmąją socialistų politinę organizaciją Lietuvoje reikėtų laikyti bundą. 1887 metais sukurtas, tai buvo žydų darbininkų socialistų organizacija, partija, galima taip pasakyti, ir jo padaliniai bundo buvo išplitę etnografinė Lietuvoje, Vilnius, Gardinas, Balstogė, Kaune net kelius suvažiavimus savo mm, surengę buvo. Na, bet bundas pagal apibrėžimą iš tiesų tai buvo žydų organizacija. Kurį laiką jie buvo prisijungę prie bolševikų partijos, bet po penktų metų įvykių iš bolševikų partijos išstojo ir toliau veikia kaip atskira organizacija. Na, ir likimas buvo šiaip sau toksai nes e, bundas atsidūrė mm, po 20 metų trijų valstybių teritorijai. Sovietų sąjungoje juos ten tiesiog bolševikai medžiojo, gaudė, kalino ir žudė. Lenkijoje taip pat ypatingo džiaugsmo nebuvo, na, o Lietuvoje jų tiesiog buvo per mažai, kad vaidintų Lietuvos Respublikoje bent kokį nors matomą vaidmenį. Ir daugiau mažiau taip jie bazavosi Vilniaus krašte, Mm, šiek tiek rytiniai Lenkijos daly. O finalas bundo buvo 39-40 metai, pasidalino Sovietų sąjunga su Hitleriu Lenkija, Vokietijoje bundo veikėjų žudo kaip žydus, na, o Sovietų sąjungoje žudo mm, ne vien tik kaip žydus, o kaip e, prieš bolševikus ir komunistus kovojančios organizacijos narius. Po 40-ųjų, 41-ųjų bunda faktiškai nelieka. Vėliau šiokios tokios įtakos bunda liko, bet liko ne čia, o besikūriančio Izraelio mm, teritorijoje. Na, sakykime, turėjo bundas įtakos e, kibucų kūrimui, tokio socialistinio mm, sionizmo idėjom ir, ir panašiai. Kai kurie nariai gyvi išlikę per kokį nors stebuklą atsidūrė Izraelėje. Bet kalbėti, kad čia tie bundo socialistai darė įtaką kokią nors Lietuvoje ir, ir dar lietuviam, na, tiesiog neišeina. Per nelik siaura nišinė organizacija. E, mėgstama sakyti, kad taip, e, Lietuvoje socialdemokratų partija viena iš ankstyviausių, bet ten buvo savų problemų. Na, pirmiausia, Lietuvoje 1893 metais e, Lenkiška socialistų partija arba Polska partija socialistična ir Lietuvoje tokia Lietuvos sekcija mm, įkuriama Vilniuje. Vėliau ta sekcija jį paprasčiausiai įsiliejo į e, lietuvių ne, ne lietuvių, į Lietuvos socialdemokratų partijos gretas. Na taip, prie tų Lenkų socialistų buvo ten ir, ir Pilsudskis, ir Pilsudskio mm, brolis dalyvavo. E, lietuviška, jeigu taip galima įsireiškti, ten tas lietuviškumas toks keistai suvokiamas. Na, bet bent jau Lietuvos e, pavadinimą turinti organizacija e, sukuriama 1896 metais, bet jį iš esmės ten jau pačiam pavadinime, kad tai yra socialdemokratų partija Lietuvoje, ji nei lietuviška, nei, nei Lietuvos. Ehm, na ir bazuojasi jį šimtinai Vilniuje, lietuvių ten faktiškai nėra, iš tokių vėliau ar bendrai bent kiek žino, žinomesnių asmenų buvo mm, Andrius e, Domaševičius, kuris gana ilgą politinį gyvenimą nugyveno, galiausiai nusirito tiesiog prie, prie komunistų, e, kapsuko komunistų. E, kaip minėjau, ta socialistų ar Lietuvos socialdemokratų partija, jinai buvo su, tai vietinės kilmės, galima sakyti, kad galbūt kažkada etnografinių lietuvių proletaro joje buvo nedaugiau negu kokiam nors e, klube Vilniuje e, kortų žaidėjų, na ir lyderiai tokie nelabai lietuviškai mokantis. Dauguma jų lietuvių kalbą išmoko gerokai vėliau, kai kurie jau tik nepriklausomai Lietuvoje. Jiem reikėjo užsiimti agitaciją ir propagandą, jie ir užsiminėjo, bet leisti leidinius jie te sugebėjo lenkiškai arba rusiškai. Tai beje, jos atstovas buvo ir Feliksas Zežinskis, kuris Kaune mokytoju buvo, nelabai ilgai bandė čia leisti leidinėlį, na, leisti, ranka rašytą. Mm, aprašinėjo darbininkų būklę, kol galų gale pakliuvo ir, ir buvo įkalintas iš Kauno. Iš, papuolė į kalėjimą, vėliau nutremtas, kažkokiam tabako fabrike dirbo, galiausiai ir, ir rimta e, katorgą ir rimtus kalėjimus papuolė. Na, pabėgo, džiovas susirgo, visko jo ten gyvenime buvo, bet daugiau jisai ir turbūt ačiū Dievo Lietuvai, nei Lietuvą, nei Kauną negrįžo. Tapo bolševikinės vyriausybės, Lenino, tuo tokiu VČK vadovu, na, pagrindiniu budeliu ir pagrindiniu žudiku, teroro vykdytoju pagrindiniu. E, nus, nusirito iš socialdemokratų į absoliučius bolševikus. Ir ne jis vienas, beje. E, veikla tokia, kuomet e, proletariato Na kokio ten proletariato, ten Markso požiūrių proletariato Lietuvoje beveik nėra. Tokių, kuriuos galima pavadinti miesto darbininkais. E, taip e, buvo ir sprendžiant iš visų surašymų, ypač iš to e, amžių sandoros surašymo 98-ųjų, 9-ųjų, darbininkų Lietuvoje apie 5 procentai iš visų gyventojų. Na tai proletariato revoliucijas kelti. Mm, beveik neįmanoma. Ir demokratų partija, tiesą sakant, tą socialdemokratų veiklą žiūrėjo pro pirštus, nelaikė jų nei konkurentais, nei priešininkais nelaikė, greičiau net ne priešininkas atvirkščiai e, padėjo. Nes e, jiem paprasčiausiai reikėjo demokratų partijos turimų kanalų per sieną reikėjo spaustuvių bazių ir kas e, visiškai jokinga, jam reikėjo, kad kas nors leistų lietuviškus e, leidinius. Jie leido Robotnik Litevskį, va, kad susikūrė nuo 96 metų. E, bet, na, kas Lietuvoje iš lietuvių darbininkų tokius lenkiškus ar, ar kaip Dzeržinskis mm, rusiškus skaitis? Niekas ir neskaitė. Tai savo agitaciją plėsti jam, jam reikėjo, reikėjo paramos iš demokratų partijos ir na, padėjo demokratai, mm, susirišo sakykim taip, varpininkai su, su, su socialdemokratais, tilžėje spausdino jų, jų spaudą, kas, kas dar daugiau, na, jėme leisti darbininkų balsą, lietuvišką jau laikraštį. Na, leistai leido, bet iš esmės tai, tai buvo vertimas. Ka, Kazys Grinius ir kiti ėmė tuos ten lenkiškus, rusiškus tekstus, vertė į lietuvių kalbą ir spausdino kaip Lietuvos socialdemokratų partijos e, laikraštį veikė iš vien iki demokratų partijos įkūrimo, bet ir vėliau ryšius tam tikrus e, palaikė. Jie, tie socialdemokratai, turėjo savo programą, tiesa daug negudravo, paėmė Vokietijos socialdemokratų e, partijos programą ir nusirašė. Ką Lietuvai čia siūlė? Siūlė, kad turi būti Rusija pertvarkyta kaip federacija – E, visuomeninė santvarka socializmas, na, labai pabrėžia klasių kovą kaip marksistai, apie jokius čia tokius tautų sugyvenimus e, ir solidarumą šnekų nebuvo. E, pagaliau tai, ko gero, ir atvedė prie ryšių su demokratų partija. Nes, na, jį ką tik susikūrė, bet, bet tokių nu, nu, nutraukimą. Federacija federacijom, koks nusaikus socializmas ir demokratai nieko prieš neturėjo, bet tas e, klasių kovos pabrėžimas, o ne tautinio atgimimo, mm, lietuviam buvo nepriimtinas. E, bet, bet per tą m, mm, tokį bendravimo mm, laiką dalis demokratų partijos veikėjų, jie vienaip ar kitaip suartėjo su socialdemokratais arba bent pritarė jų idėjom. Na, sakykime, Jonas Biliūnas pritarė. Vincas Mickevičius Kapsukas jau taip pritarė, kad galų gale jisai iš demokratų partijos ir pasitraukė. Mm, na, nekeisdamas savo slapyvardžio Kapsukas e, tapo socialdemokratų veikėjų. Ir dar tokiu veikėjų, kaip čia pasakius, kraštutiniu, radikaliu. Nenorinčiu e, nieko gero e, lietuvių kalbai ar tautai. Savo ruoštų, mm, e, taip, tas va, sulietuviškėjimas e, Lietuvos socialdemokratų partijos, ypač po penktų metų revoliucijos, kuomet tarsi ateina tokia jaunesnė e, karta, atveda į mm, tam tikrą na, jaun, jaunos ir senos kartos, ar nežinau, kairių ir dešiniųjų socialdemokratų tarpusavio prieštaravimą. Nuo penktų iki septintų metų vyko vidinė diskusija, kuo turi būti, kuo turi būti šita partija, į ką turi orientuotis. Na ir tos orientacijos e, buvo toks ginčas tarp e, iš esmės e, rusiško bolševizmo ir, jeigu galima taip įsireikšti, euro, euro, europietiško socializmo. Arba istoriografijoje jisai minimas kaip autonomistų ir federalistų e, ginčas. Beje, toj partijai, na gerai, tie lyderiai, jie keitėsi, ten, ten pradininkai, gal ne tiek fiziškai keitėsi, kiek jų įtaka. Tie pradininkai Vilniaus ratelis, jis pamažu ėmė, ėmė blėsti, vietoj jo ėmė kilti va tie tokie mm, su lietuvių tautiniu judėjimu susiję žmonės. Na ir kas jau ten tokie iškilo, be, be kapsuko minėto. Mm, pats e, da, Damaševičius, dar jisai gydytojas buvo, tai, tai žmogus na, autoritetingas kaip ir, e, bet e, vis tik Vilniui gyvenantis, na ir ir vargu ar ar didelę įtaką kitur darantis Pagaliau jį mm, na, 90 metais e, paėmė, paėmė rusų valdžia keturiem metam į Sibirą nu, nutrėmė, tai ne, nelabai galėjo jis ką nuveikti. Grįžus, e, kol revoliucija dar galėjo Lietuvoje būti, septintais metais išvažiavo į Tilžę, kad ir ramiau būtų ir, ir spaudą prižiūrėti. Tai tokios ypatingos įtakos, kaip vienareikšmis lyderis, jisai daryti negalėjo. E, bet bet, bet e, vis tik buvo. E, prie socialdemokratų atsidūrė, na tai, sakykime, Mykolas Biržiška, Zigmas Aleksa Angarietis, e, ten kokie mm, Janulaitis Augustinas, Eidukevičius, Vladas Požila, Sirutavičius, na, Steponas Kairys. Mm, Ir jie gražiai taip susiskirsta į tuos autonomistus ir federalistus, tiksliau, na kaip gra, gra, gražiai, e, pagal nesuprantamą principą. Ginčio esmė buvo ta, e, kuo turi būti pati partija ir kuo turi būti Lietuva. Autonomistai teigia, kad e, Lietuvai turi, turi užtekti viso labo, na, tokios teritorinio įvardinimo, kad Lietuva yra busimoj Rusijos Respublikoje bus kažkokia Lietuvos rytis. E, to ir gana. Pati partija taip pat neturi būti savarankiška, ji turi būti Rusijos socialdemokratų bolševikų partijos sudėtinė dalimi. Teritoriniu padaliniu. Federalistai su tuo nesutiko ir, ir jie visgi siekia, kad Lietuva mm, būtų e, atskira na, jeigu ne atskira visiškai valstybė, tai, tai kad e, būtų na, Lietuvos Respublika, tegul ir ten kažkokios Rusijos suvienytų Respublikų sudėti, kad e, na, tautinio klausimo nereikia ignoruoti, reikia atsižvelgti į Lietuvos sąlygas, nes čia to proletariato ir, ir tiesą sakant, kokio jau ten proletariato buržuazijos beveik nėra. Mm, kažkoks neaiškus vėlyvas feudalizmas arba irstantis feudalizmas. Reikia į tai šiek tiek atsižvelgti. Na, galų gale reikia patraukti į savo pusę liaudės mases, ne tik miestuose, nes kiek ten tų darbininkų 60 tūkstančių geriausių atveju visų nepatrauksi, net ir jų, tai su tokiu nedideliu kiekiu, ką, ką čia Lietuvoje nuveiksi. Tos diskusijos pasibaigė kaip ir įprasta pas tokio tipo partiją, suvažiavimą ir vienos pusės laimėjimu, tai yra e, septintais metais, e, septintam savo suvažiavime socialdemokratų partija ėmė ir paskelbė, kad jie yra autonomistai, federalistai pralošė. Na ir dalis tų federalistų nuo visų tų socialdemokratų su jų tokiu keistu rusiškumo ir, ir noro būti bolševikų sudėtyje iš partinės veiklos arba iš viso pasitraukė, arba nutolo, arba ėmė kaip Domaševičius tiesiog nustojo bet, bet ką, mm, ką nors ryškaus daryti. Ir kadangi partija buvo mikroskopinė, tai greičiau ne partija, ratelis, čia tai gal skambiai taip vadinosi partija. Įtakos krašte beveik neturėjo, na leido savo leidinį, ten ir toliau darbininkų bal, balsą, mm, kas įskaitė, kas neskaitė, matyt, kad ypatingai e, populiarių nebuvo. Per e, pirmą pasaulinį karą labai daug jų atsidūrė Rusijai, na, nenustabu, jie miestuose gyveno, Vilnius susitelkė kur nors Šiauliuose, Kaune kas. Mm, blogiausiu atveju Marijam, Marijam, Kaviškio ir, ir visi, kadangi miestas ypatingai evakuavo, mm, visi yra atsidūrę Rusijai. Ir tenai keliai, galima sakyti, ėmė skirtis ir galiausiai mm, išsiskyrė. Nemaža dalis tiesiog nuėjo primityviai bolševikinio, bolševikų partiją, bolševikų judėjimą. Ir jau jiem ne, ne tai, kad ten kokie krikdemai ar, ar buvę demokratų partijos veikėjai, jiem jau ir e, buvę federalistai pasirodė ne tokiais, kokiais jie turėtų būti. 17 e, e, metais, na, 17 metais dar iki e, bolševikinio perversmo rugsėjo mėnesį Rusijos socialdemokratų darbininkų partijai įkūriama lietuvių sekcija. Vėliau ta sekcija na, organizuojama į lietuvių rajoną, rajoną ir tenai tokie žmonės kaip e, Vincas e, Kapsukas ir Zigmas Aleksa Angarietis, jie tampa tų lietuvių vadais. Na, garsiai skamba čia ta sekcija, rajonai, vadai. Realiai tai jie galėjo daryti įtaką dviem, trim šimtam lietuvių išmėtytų po visą Rusijos imperiją. Buvo evakuotų gamyklų, iš pradžių į Rygą, o buvo ir tiesiai Petrogradą evakuotų, tai tenai darbininkai dirba, prie jų mm, kapsukas jais užsiemė. Buvo jau mano minėtos e, ten lietuvių gimnazijos ir centrai, ypač Voronežė, tai taip važinėjo, pritraukinėjo, na, tokį poetą kaip Julių Janu Janonį e, įtraukė, švelniai tariant. Tam pačiam Voronežė mokėsi ir irgi taip pat evakuotas gimnazistas Antanas Niečkus, tai ir, ir, ir jisai 17 mm, metais šitų veikėjų e, dėka atsidūrė bolševikų partijos, na, jei netiesiogiai gretose, tai bent orbitoje. Organizuoja juos, e, agituoja, mm, siūlo užsiimti politinė veikla ir dalį jų iš tiesų patraukė į savo pusę. Čia reikėtų pridėti vieną tą aspektą. E, labai nemaža dalis iš tų ypač gimnazistų atsidūrusių Rusijoje būtent ir nuėjo paskui bolševikus. Jie atitrūkė nuo Lietuvos, jie, jie nuo tėvų, Ten, ten labai tos Voronežo gimnazijoje didelės peštynės vyko tarp, na, tokių klerikalų, net atvirai pasakius, ne tai, kad krikdemų nu, ir visų kairiųjų, tai tas irgi prisidėjo, visi laisvamaniai nu, nu, pajudėjo į kairę, buvo ir, ir kitų dar mm, aspektų. Na, įsivaizduokit tuos darbininkus, kurie ten dirba kur nors Šiauliuose, ar Kaune, ar Vilniuje, Na ir karas, ar, ar anksčiau iki karo, te, tiesiog kokios nors priežastys išvežė juos nubloškę į Rusijos gilumą. Niekam jie ten nereikalingi, niekam neįdomus, niekas su jais net normaliai nei, nei bendrauja, nei kalba. Ir staiga atsiranda štai žmonės, kuriem tu ne tai, kad įdomus, jie tau sako, kad tu esi pasaulio ateitis, kad be tavęs istorija nevyksta, kad e, viską spręsite jūs, viskas jum atiteks, vat jum. Jūs geri ne dėl to, kad ką nors mokėtės, ką nors sugebate, e, dirbate, politiką domitės, ne, jūs e, geri savaime, nes esate darbininkai. Prie staklių stovit 10 valandų į dieną ir nuo to darotės tik tai geresniais ir geresniais. Ir čia net, net šiaip savo, kad geresniais ir geresniais, jūs ir esat tobulais iš esmės dar truputį pasimokyti bolševikinio mokslo, atsisakyti visokių prietarų, e, į bažnyčią bent jau nevaikščioti. Na ir viskas, atsiradus progai, einate, imate valdžią ir valdote mm, bent jau pirmai pradžiai kokį miestą, vėliau gal, gal visą Lietuvą. Revoliucija bolševiko akim turi būti tik pasaulinė, ji turi apimti visą kapitalistinį pasaulį, nesvarbu, kur prasidės, svarbu, kad išplistų. Nes kapitalistinis pasaulis yra vientisas. E, nacionalinės valstybės jam greičiau kapitalizmui trukdo ir tikrai stabdžio būti negali. E, pridėjus, kad labai dažnai tie žmonės atsidurdavo be šeimų, vieniši, jauni gana išvažiuodavo. Nebūdavo ten nei kokio parapijo, nei parapijų giminių ar kokios globos ar tiesiog savio organizacijos. Na, jų va toks radikalėjimas ir virtimas bolševikais buvo gana, mm, gana tipiško reiškinio. Lietuvių daug nebuvo, bet jeigu taip jau pažiūrėti, tai sakykime, net ten atsirado vienas kitas, kuris ir lapkričio 7 perversme dalyvavo. dalyvavo. Na, tas dalyvavimas, tai ten tam kreiserio aurorai vienas tarnavo, kiti kažkokius ten tiltus ar geležinkelius saugojo, dar pora buvo nusiųsta į Smolį, Smolnį prie Lenino durų pastovėti, va, to, tokie dalyviai mm, buvo, buvo lietuviai. Mm, būtų išsivertę ir be jų, jokios reikšmės e, nei Rusijos revoliucijai, nei pilietiniam kare ypatingos lietuviai nevaidina, bet vienas kitas e, prisidėjęs prie bolševikų iš tiesų iškilo. Iškilo tokie kaip Vareikis, e, iškilo Ubarevičius ar, ar, ar Putna, čia karo ir, ir, ir politikos veikėjai. Na, savotiškai iškilo ir Angarietis su, su, su, su, su Tik užėmus, tik atsidūrus valdžioj, bolševikai paskelbė Rusijos tautų teisų deklaraciją, apie ją jau praeitą paskaitą kalbėjau, tai yra paskelbė, kad visos tautos turi teisę į savo vienokią ar kitokią valstybingumą. Ir remiantis tuo m, mm, nusprendė, kad reikėtų ir Lietuvos tokios valstybės. 17 e, metų lapkričio 21 dieną tautybių reikalų komisariatas, e, bolševikai ministerijos komisariatais pervadino, nes e, panašiau skamba kaip e, per didžiąją Prancūzijos revoliuciją. Ten komisarai buvo, tai kodėlgi ir dabar neįkurti, įkūrė. Tam komisariatui vadovavo gana keistas žmogelis Josefas Džiugešvilis Stalinas ir vadovavo tik dėl to, kad jis yra gruzinas. Na, atseit toks iš Rusijos imperijos tautinių mažumų, geriau, geriau tą klausimą žino. Dar būdamas vieno, jisai, nu, jisai tai Stalinas m, mm, sugebėjo parašyti ten tokį kaip ir straipsnį apie marksizmą ir, ir tautinį klausimą ar tautiškumą. Na, skaitėsi bolševikų partijoje tokių tautinių dalykų žinovu. Jisai ir ėmė steigti visas tas visokias autonomijas, e, autonominės rytis, autonominės respublikas ir panašiai, kur, kurios ir dabar Rusijai nemaža dalis jų išlikusi. Galite žemėlapį pa, pažiūrėti ir pamatysit. Steigtai steigė, su tuo formaliu tokiu tautiškumo pripažinimu iš tiesų patraukė į savo pusę Rusijos e, tautinės e, ir mažumas ir nemažumas. mažumas Ten ypač, kur jokio tautiškumo niekada nebuvo ir jokių tautinių mm, ar, ar, ar pseudo tautinių, pseudo valstybė neegzistavo. Šiuo požiūriu bolševikai iš tiesų buvo internacionalistai, beje, ką liūdėjo jų pirmas centro komitetas, kurį išrenka atėjusi valdžia. Tai tenai pagrindinė tautinė grupė buvo žydai, ji nedominuojanti, bet didžiausia. Antroji vietoje buvo Kaukazo tautų atstovai, trečioji Estai su Latvijais. Rusai buvo tik tai ketvirtoji vietoje. Ir Leninas pats jisai baisiausiai ten kovoja prieš rusų šovinizmą, rusų nacionalizmą ir, ir taip toliau. Na, vien jau toks iškalbingas reiškinys, kuomet galų gale, nes kurį laiką gyveno be jokio baudžiamo kodekso. Na, buvo toks baudžiamas kodeksas, trys lapus tilpo spręskit pagal vietos reikalus ir, ir, ir tiek. Mm, o vėliau išleidžiamas baudžiamas kodeksas, tai jame buvo mirties bausmė už antisemitizmą. Nei daug, nemažai. Jeigu, jeigu kažkaip pradedi kalbėti prie žydus, tai tave gali ir sušaudyti, ir tokių atvejų būti, ir bylų būti, ir, ir sušaudytų būti. Na, tokia ten, nežinau, turbūt mažai žinoma poetą Ivaną Ganuškiną, Sergejaus Asenino pažįstamą draugą sušaudė. Pačiam Sergejui Jeseninui ten trys ar keturios bylos už antisemitizmą buvo iškeltos. Mėgo jis išgėręs, taip sakant, paaiškinti, kaip gyventi reikia. Arba prie jo girto prikipdavo, kas jau čia dabar sugaudus. E, kaip bebūtų, tas tautybių mm, reikalų komisariatas įkūrė Lietuvos reikalų komisariatą, kuriam vadovavo Vincas e, Meckevičius Kapsukas čia pasikartosiu, tuo metu Lietuva užimta vokiečių. Dar net ir dėrybos tik tik prasideda Brest-Litovskė. Tos Brest-Litovsko dėrybos, kaip jau kalbėjau, jose bandė dalyvauti ir kapsukas, buvo vokiečių pasakyta, kad čia ne jo reikalas, ir Lietuva nori būti su Vokietija, ne su Rusija, tuo jo dalyvavimas ir baigėsi. Mm, Brest-Litovsko darybų metu vokiečiai iškėlė savo reikalavimus. Trotskio diplomatija, kad nu, karą nutraukiam, bet taikos ne, nepasirašom, vokiečių neįtikina. Ir vasario 18 dieną jie pradėjo grandiozinį polimą, rytuose nužygiavo taip toli, kaip, kaip niekada jokie vokiečiai. Tiesą sakant, ir Napoleonas tai tiek tiek nužygiavęs nebuvo, užėmė Latviją su, su Estija, užėmė kone visą Ukrainą, mm, užėmė Baltarusijos didelę dalį, didelę dalį, beveik visą. Ir e, išsireikalavo, išsireikalavo reparacijų, išsireikalavo maisto tiekimą, išsireikalavo e, ir belaisvių paleidimą ir galų gale tokios maksimalios sienos, nu, kokios vokiečiai norėjo kovo trečią dieną taika pasirašoma ir svarbiausia, joje numatyta, kad bolševikai neturi jokios teisės užsiimti tai, ką vėliau jėme vadinti revoliucijos eksportu. Tai yra neturi teisės vykdyti agitacijos, siūsti savų ten smogikų ar dar ką nors tokio daryti. Ir, na, nusprendė bolševikai, kad taip, daryti ko gero neišeis. Tačiau, E, atsivėrė sienos. Frontas išnyko, atsivėrė sienos ir prasidėjo visų tų pabėgėlių ir šiaip emigrantų gyvenančių Rusijos teritorijoje grįžimas į Lietuvą. E, grįžimas masiškas, taip ilgai tas grįžimas vyko, bet, bet jis vyko. Ir vyko gana, gana sparčiai dalis visokių veikėjų, kurie jau, jau buvo spėję paragauti kraujo, bolševikų daliniais sovietų valdžiai vedinėję, e, šaudė ir ko ten nedarė, ir, ir pareigas užėmė, staiga susigalvojo grįžti Lietuvą. Jie susigalvojo tai gal staiga, bet jie visi grįžta tam, kad Lietuvoje vykdyti propagandinį pogrindinį darbą. Iš karto numatomi slaptažodžiai, kas kur gyvens, kas su kuo susisieks, kai kurie vežasi spausdinimo reikmenis, kai kurie agitacinius, kai kas e, ir, ir pinigus, ir nemažus pinigus vežasi. Visko yra. E, visko važiuoja. Bendroji tų grįžtančiųjų masė jie sudaro nedidelį skaičių, čia demonizuoti tikrai nereikėtų. Mm, bendrai tas bolševikų pomėgis savo padalinius vadinti skambiais ten komitetų, rajono komitetų, parojinių, organizacija partinė, dažniausiai ten, ten nuo realybės buvo labai toli. Ten kokį nors, va, susikūrėm savo partinį komitetą, septyni kokie nors žmonės dešimtūkstantinę miestą. miestą trys neraštingi batsiuviai, vienas kalvis, ten, ten du prekybininkai, na ir vienas buvęs gimnazistas. Na, tai vat jų organizacija. Ką jie turi, išskyrus ryšį kažkokį per trys žmonės su centru, nieko. Ką jie veikia, kokias nors atsišaukimus rašo ir stengiasi išplatinti. Neipatingų didelių kiekių, neipatingai kas, kas juos ir skaito, bet Bet ataskaitose ar popieriai atrodo labai grandioziškai. Partinė milžiniška organizacija, sekretorius, rajonas, įtaką daro proletariatai ir, ir taip toliau. 18 metų e, vasarą atsiranda toks reiškinys kaip Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų partija, kurį iš esmės e, ir tampa busimos LKP pagrindu. Mm, ta partija mm, Lietuvos ir Baltarusijos socialdemokratų darbininkų, na, jį tokia įdomi. Partija tai partija, bet jos vadovai tai Rusijos bolševikų partijos nariai. E, ten išrenkamas laikinas SK, sudaromas centro komiteto biuras, na, aukščiausias valdymo organas, išrenkami ir, ir sekretoriai, ten atsiduria kapsukas su, su angariečiu. Ir kapsukas, ir angarietis, jie tiesiog galvą pramušė autonomistai, ir apie jokias Lietuvos nepriklausomybės ir Lietuvos e, tarybinę e, respubliką, sakykime, Rusijos e, federacinės socialistinės Sovietų Respublikos sudėtį nenori net girdėti. Bijo tokių fanatikų patys bolševikų vadai ir, ir bando užsijimti, kad na, padarykit ką nors, kad jie kaip čia pasakius, ramesni būtų. Stalino žinioje jie atsiduria, Angarietė su, su, su kapsuku ir, ir, na, turbūt čia paradoksaliai atrodo, bet uh, Stalinas juos uh, net iš Smolensko buvo atvažiavęs, kuomet jau jie susirošė važiuoti Lietuvą, išlydė, tiksliau, Smolensko nevažiavo, iš Maskvojų geležinkelio staty dar atvykęs, dar jam pamokslauja, kad jūs kurkite tą pseudo lietuvišką į baltarusišką valstybę. Neiškrėskite šunybės, ne, ne, nepadarykite, kad jūs bolševikai ir čia Rusijos invazija kokia nors. Vokiečių bijo, Vokietijos imperijos bijo. Nes maža ką. O dar paumėjimų buvo. Nušovė 18 metais Vokietijos pasiuntinį Maskvoje. Mm, čia, čia ką, čia ką, <laughs> čia ką ir čia ką. E, mm, čia ką veikėjai, mm, bet jie kairiųjų eserų smogikai, bandė tokią kaip ir mikroperversmą surenkti, ne, nepavyko, išsilaikė bolševikai, ačiū Latvijos šauliam, eserus numalšino ir tiesą sakant nuo 17 metų Liepos mėnesio Rusija ima valdyti išimtinai vien tik bolševikų partiją. Tiesa, dar menševikus kaip ir pripažįsta tokius greta valdžios esančius, bet jau ir tuos tengiasi arba, kad jie pereitų į bolševikų frakciją arba neužimtų jokių vadovaujančių pareigų. Ima formuoti ir karinį dalinį. Tai Liepos 23 Maskvoje suformuoja pirmąjį Vilniaus pėstininkų pulką. Na, puiku, pirmas Vilniaus pėstininkų pulkas, kažkodėl Maskvoje suformuotas, kas tai tokio? Tai paprasčiausias e, Lenkų karinis dalinys, iš jo įskiria atseit pulką ir jame kareiviai ir karininkai, sakykim taip, potencialiai gimė Lietuvos teritorijoje, bet Lietuvos teritorijoje tam didžiaja prasme, LDK prasme nuo Smolensko iki Bresto. Na, iš tokių formuoja. Čia dar norėčiau pabrėžti, kad e, nei vieno iš tų pėstininko ar partinio veikėjo Lietuvoje tai nėra. Kas Lietuvoje vyksta, jie turi gana menką supratimą. Rugsėjo 15 dieną surengė pirmąją Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos konferenciją, kuri daug negalvodama priima Rusijos komunistų partijos, bolševikų partijos programą. Na ir formaliai kaip ir nepriklausoma, bet realiai kaip ir tokia savotiška. Tuo pat metu ima artėti visi tie bolševikai prie mm, Lietuvos sienų. Pirmas suvažiavimas surengiamas, na, Smolenskė, Smolenskė. Reikia ne tik ten Stalinui įtikinėti, kad jie kaip nors nebūtų Rusijos bolševikais. Jam dar reikia įtikinėti, kad, kad toj Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijai nepamirštų nei Lietuvos, nei Baltarusijos, ne, nesugalvotų dar kokio keistesnio pavadinimo. spalio 10 dieną, dieną sudaromas karinis centras. Ai, suvažiavimas ten ir suvažiavimas, 34 de delegatai susirenka, išrenka vėl eilinį CK jungtinį ir, ir e, ima organizuoti pogrindyje, mm, kad na, nepatogiai atrodo. Na, Smolenskė kažkokie lietuviai, žydai, lenkai, nežinia kas, e, kūrė partiją. Reikia, kad partija būtų formaliai sukurta Lietuvoje ir ne tik formaliai Lietuvoje sukurta, bet dar ir tenai deklaruotų Lietuvos sukūrimą. Tai tas visas vykimas e, pamažu ir, ir, ir tyliai mm, vyksta ir vyksta iš lėto. Karinis centras ima kaupti ginklus, na ir projektuoti, sakykim taip, tokią apgalvotą invaziją. Sunku pasakyti, ką jau jie ten priinvazintų, jeigu ne Vokietijos revoliucija. Vokiečių kariniai reguliarūs daliniai bolševikus, kai tik susidurdavo, muždavo baisiai, tai baisiai, kad net, net fantastiškai baisiai. Ir kuomet realiai pajuda kariniai daliniai, tai kasgi ten pagrindiniai tie judėtojai? Latviai, veržiasi į Latviją, jie beveik visą Latvijos teritoriją mm, ir užima 18 metų e, rudenį. Lepojos ir, ir Ventspilį beje užima tik Lepojos apylinkės, lieka ir tai tik vokiečių dėka e, Latvijų žinioj. E, bando lysti Estiją, na, Estija mm, komunistam nekaip pasiseka, pan, pan, panašus nuotikiai jų laukia ir, ir Suomijai, dar net ir kiek anksčiau laukia. Na, Lietuvoje Lietuvoj vyksta tas vadinamas geležinkelio karas, kuomet e, Vokietijoje revoliucija, karas pralaimėtas, kareiviai kariauti nenori ir jie išlėto mm, traukiasi. Traukiasi susirinkdami, susiplėždami viską, ką tik įmanoma. Priplėšia ir, ir Išvažiuoja iš kokios stoties ar miestelio. Iš karto jiem iš paskos ant kulnų atvažiuoja bolševikai su savo valdžiaus organais ir su savo kariuomenė. Bet e, jie nenori ir bijo tuo metu, na, kaip čia pasakius, kad tai būtų Rusijos raudonoji armija. Stengiasi vaizduoti, kad čia vietos, vietos komunistai perima valdžią tą valdžios perėmimą nela, nepaprastai mm, skatino ir, ir padėjo vadinami soldaten raten, na, su kareivio tarybos. Imperija žlugo ir dauguma kareivių jokių karininkų nebegerbė, nieko neklauso, savo tarybą kokią miestą surengia ir tvarkosi taip, kaip nori. Na ir tarptų kareivių tarybų visko tenai yra dauguma, nes kareivių, tiesiog dauguma vienas kareivis, vienas balsas, tai ir baigėsi, kad ten karininkų tarptų tarybų narių nedaug. Mm, dar labai išplinta vadinamos Spartako sąjungos veikla. Spartakistai tai tiesiog tokie komunistuojantis vokiečiai, bet komunistuojantis su ginklu rankoje. Jie visais atvejais tengiasi padėti raudoniesiam užimti valdžią, kuomet jie pasitraukia. Labai dažnai perdoda jam ginklus, kartais ir patys perbėga į jų pusę. O jau informacija tai tiekia tiesiog nuolatinė ir dideliais kiekis. Na ir galų gale į Lietuvą pajuda mm, gruodžio mėnesį. Pskovo divizija pajuda. Jame ten priplaktas tiesa jau kitaip pervadintas e, Vilniaus pulkas. Antra internacionalinė divizija Šiaurės Lietuvoje šoliuoja. Tai iš esmės Latvijų divizija ten su visokiais keistais pusiau vokiečiais ir, ir, ir kitokiais internacionalistais. Pačioj Lietuvoje organizuoja tyliai ir paraleliai na, Raudonoje gvardiją ar, ar bent jau kažkokius karinius e, dalinius Vilniuje na, daliniša gal per garsiai pasakyta ten, kiek ten jų e, buvo apie, na, geriausiu atveju kokie du, du, na, su visais, su visais, su Vilniaus apylinkiam gal 300 žmonių, iš kurių kiek kariauti ar šaudyt mokat, čia, čia atskira šneka. Na, bet apie šimtą kareivių ar į kareivius panašių žmonių jie, jie sugeba organizuoti. Vėliau pavyksta suorganizuoti pirmą ir antrą žemaičių pulkus e, Šiauliuose. Na, skamba, aišku, pulkas tai čia labai išdidžiai, realiai tai koks ten, ten pulkas, ten, ten bataljonų ne, nesuorganizavo. Na, tas žemaičių pulkas, e, jie prirašė, kad vos ne 900, na, realiai 6 gal šimtai. Iš karto antrą ėmė formuotis kovinė vienetų buvo tokiu menku, kad Bet terorui, tvarkos įvedinėjimui, valdžios išlaikymui kelių šimtų ginkluotų žmonių visiškai užteko. Beje, Šiauliuose ta istorija ir nutinka. Tenai vietos mm, bolševikai atsiūstas, ten toksai bumša. Nedidelė ten jų grupė, gal 50-60, bet vokiečiai jiems suteikia teisę sukurti savo miliciją ir dar ginklų neduoda. Na, tai kuo nesidžiaugti? Legalumas, gauni ginklus, tegul tie ginklai prasti, Bet jie nutaikė progą, sekmadienį, mm, sausio mėnesį užpuola vokiečius, nuginkluoja, įgyja daugiau ginklų. Na ir Šiauliai yra mm, kelias į Estiją, į Latviją. Vokiečių karinių dalinių tiekimo punktas. Tai visi važiuojantis, grįžtantis pro Šiaulius savotiškai mm, sustabdomi, nuginkluojami, Tiesa, jie nieko nežudo, nieko neima į nelaisvę, jam reikia ginklų. Atiduokit ir eikite, grįžkite į Vokietiją netoli. Galime ir, ir vagonus duoti, ir, ir, ir geležinkelį. Komet pabando pravažiuoti šarvuotas traukinys, tai šardo bėgas prieš akį ir už nugaros ir, ir priverčia ir šarvuotą traukinį pasiduoti. Pagaliau jam net ir antras šarvuotas traukinys vokiečių papuola. Na, taip, taip žiūrint, taip Šiauliuose susitelkė pagrindinė lietuvių bolševikų karinė gale. Tik tai, na, kokia gale ten buvo, tai greitai pademonstravo. Pats kapsukas apie tuos Šiaulių čia žygdarbius. Ten buvo nusiųstas toksai Feliksas e, Baltušis, Jis Kaune komerciniai mokykloje mokėsi, jokio ten karo genijum nebuvo, bet nusintė jį su pinigais, žemėlapiais ir, ir koordinuoti Raudonosios armijos kūrimą, jis ir koordinavo. Greitai susipešė su vietos bolševikų vadu, ten tuo mano minėtų dumšą. O dar greičiau susipešė, kai prie Šiaulių priartėjo mm, Latvijų, ta internacionalinė divizija su Latvijais tai kapsukas išgirdęs, kaip ten kas tvarkosi, tą žemaičių pulką pavadino tiesiog e, plėšikų gauja. Na žinot, jeigu jau Lietuvos bolševikų vadas savo kareivius taip vadina, tai kaip jau ten galėjo vadinti tie, kurie arčiau jų ar, ar žemiau. Na ir, final, na ir finalas to pulko buvo labai įspūdingas. E, smagu, nes jau mato, kad vokiečiai tuoj, tuoj pasitrauks iš Vilniaus ir iš Lietuvos, reikia perimti valdžią. Gruodžio ketvirtą dieną e, Rusijos Vcikas pripas, pripas tą Lietuvos e, bolševikinę valstybę. Na čia tai buvo pasaulio istorija analogų neturintis atvejais. atvejais. Kodėl? Valstybės nėra, pavadinimo jo net nėra, ta valstybė net nepaskelbusi savo įkūrimo deklaracijos. O jau draugiškas Leninas su visais savo komisarais ją pripažįsta kaip egzistuojančią. Tiesa, labai taip netrimituodami ir ima tiekti visokiojopą e, paramą. Ta parama e, buvo tokia e, finansinė daugiau. Paskyrė 100 milijonų rublių, tiesa, oberostinių rublių, tokie jie ten šiaip savo. Na, bendrai Rusijoje bolševikai, kai pradėjo piniginę savo politiką, tai, tai kol vėliau negražino auksinio červonso, tai darėsi dievas žino kas. E, infliacija buvo milžiniška, galiausiai hiperinfliacija ir, ir panašiai, bet ta šimtas milijonų buvo apytikrai apie pusantro milijardo litų, kuomet jau kapsukas atsiduria Vilniui, tuomet dar Rusija suteikė 300 milijonų kreditą. Visokiom prekiam, cukrum, metalu, grūdais ir, ir panašiai. Na, 300 milijonų, tai čia jau būtų, mm, kiekgi čia būtų, beveik 4,5 milijardo dabartinių eurų. Truputį daugiau nei trečdalis dabartinio Lietuvos biudžeto. Neipatingi pinigai, bet, bet jų buvo. Ir verbavimas į raudonąją mm, armiją lietuvišką vyko visoje Lietuvoje. Gruodžio ir, ir net sausio mėnesį 19 metų, net jau Lietuvos vyriausybėje Kaune atsidūrus, vis dar Kaune kareivius samdo į raudonąją armiją. Jie būtent samdydavo, mokėdavo šimtą tų, tų oberostinių pinigų kitaip jų ten nepavadinsi, e, į mėnesį e, tiekimą ir e, trim mėnesiam avansą dar duodavo. Lietuvos vyriausybė jokių avansų duoti negalėjo, jokio tiekimo neturėjo, taip kad dalis visokių tokių, kuriem buvo nusispjauti už ką kariaut, kad tik nedirbti, jie dar, dar jungiasi prie tų raudonosios armijos, ar raudon, raudongvardiečių dalinių, ar raudonosios milicijos. Bendrai, kiek čia tų lietuvių raudonųjų pusėj pasirodė ir, ir aktyvavo, sunku suskaičiuoti, bet ko gero galima kalbėti apie kokius 5-6 tūkstančių žmonių. Tai nemažai, be abejo, nemažai, bet na, ne tiek, kad jau jie čia galėtų ką nori tą, tą Lietuvoje ir, ir padaryti. Jo labiau, kad dar pradėjo veikti ir, ir kitas faktorius. Tai Antantė po Mm, taikos pasirašymą iš pradžių paliaubos ir taikos e, sutartim nurodė, kad vokiečiai turi išlaikyti tas sienas, kurios e, buvo taikos e, pasirašymo metu. Jie neturi leisti jokiem čia bolševikam ar dar neaišku kam užgrobinėti tų teritorijų. Na, Vokietija atsidūrė tokioj keistoj būsenoj. Jų pagrindinis rytuose sąjungininkas, Nepamirškit, taip, Leninas ir bolševikai pagrindiniai Kaiserio Vilhelmo sąjungininkai rytų Europoje. Pagrindiniai remėjai. Mm, na, reikia formaliai žiūrint, sunku ir nebūtų. Pasiūstų kokią dešimt divizijų ir nušluotų ten tuos bolševikus iki Smolensko, jeigu reikėtų, ir iki Maskvos. Čia, čia netie skaičiai, kad e, Vokietija neturėjo jėgų, noro neturėjo. Ir tas e, noras, kuomet buvo imtas rodyti, tai jis greičiau atsirado iš Vokietijos genštabo, iš tokių karininkijos, kuriai, na taip, Kaiseris žlugo, bet nauja valdžia pusiau sava tokia. Ir jie nusprendžia, kad e, labai čia ką gražinti nėra ko, o reikia vokiečių interesų žiūrėti. O tie vokiečių interesai, jie Lietuvoje kokie? Faktiškai jokių nėra. E, pagrindinis interesas Kuršas ir Latvija, ypač Kuršas. Na ir tenai galų gale atsiduria dvi vokiečių divizijos, tai Rüdigerio von der Golco vadovaujamos, na viena jų geležinė divizija, kita ten papildoma, prie jų ten šiek tiek Latvijų prisišlėja, baltųjų rusų, Ir gruodžio mėnesį jie pradeda polimą. Gal labai sėkminga, nes iki tol tai tik Liepoja jau buvo likusi ir, ir toj Liepoji ten bolševikuojanti taryba jau susikūrusi, Latvijos vyriausybė iš viso laive, vietos žemė jau jiem nėra. Britai veža ginklus Latviam, tai e, von der Golcas ne tai, kad tų ginklų nepriima, Latviam neperdoda, jis ten net, net įplaukti stengiasi neleisti. Na ir vėliau tas jo veikimas Latvijai tai buvo toks labai savotiškas. E, jisai karinį perversmą sugalvoja surenkti, kad nuversti Latviją vyriausybę ir padaryti Latvijai provokišką kokią nors iš kuršo dvarininkų sudarytą vyriausybę. Žodžiu, santykiai buvo bjaurus ir, ir, ir gana šlykštus. Tuo tarpu Antantė taip pat ėmė reikalauti, kad vokiečiai siūstų kokius nors karinius dalinius stabdyti bolševikus. Tai gerai. Kuršė. O tas kuršas, tai, tai kuršiu. <laughs> Geležinkelį taip įdomiai išvystyti, kad iki Liepojos nėra geležinkelio jokio. Tiesiog iš Klaipėdos niekaip nenuvažiuosi. Tai nori, nenori, reikia užimti kuršėnus. Nuo kuršėno geležinkelis į Tilžę veda. Ten užimti. Na, o vėliau reikia užimti Šiaulius, nes jeigu nori kariauti Latviją iki Rygos, tai pagrindinis geležinkelis, na, Ryga, Šiauliai, Kaunas, iš Kauno jau ten gali važiuoti, kur, kur tu nori, Karaliaučiai, Berlyną ir taip toliau. Na ir nori, nenori, šiaurinė Lietuva atsiduria von der Golco veikimo zonoje, ypač 19 e, metų sausį, pasakyt, kad ten vyko kažkokie grandiozinė mūšiai, tai būtų kažkokia nesąmonė. Žuvo iš tos vokiečių Latvijų pusės apie 600 žmonių, kiek žuvo bolševiko, dievas žino, bet, bet daužė juos be gailėšio, energingai, greitai ir, ir gana, gana vikrai pavasarį jau pasiekė e, Rygos priemešus, o galiausiai ir užėmė ir, ir, ir Rygą. Lietuvą šitas va, vokiečių fondergolcininkų, taip galima įsireikšti, judėjimas palėtė savotiškai, jie pričiupo, taip galima pasakyti, tos va, šiaulių bolševikus su visais latviais. E, šiaulių žemaičių pulką prijungė prie Latvių divizijos. Žemaitis, tas Feliksas Baltušis Žemaitis, jisai e, vėliau tuos Latvius visus pavadino bailių ir niekšų susirinkimu. Na, bailių ir niekšų, nes jie atvažiavo, pažiūrėjo, o, puikus šarvuotas traukinys, pasiėmė ir, ir išvažiavo. Kokius ten napoleoninius žygius rengė, tai vėl nežino, bet e, Ventspilį jau buvo prisigabenę atsišaukimų vokiečių ir anglų kalba. Na, matyt, taip atrodė, kad va užims Liepoja, iš Liepojos greitai čia ir, ir, ir Klaipėda, iš Klaipėdos galima ir Prūsija. Revoliucijos banga va taip nulieks apie karinius sugebėjimus ten, ten, ten tų veikėjų nėra ką šnekėti, jie tarsi nebūtų girdėję nei, nei Kano, nei Hanibalo, nei, nei apie flangus nieko negirdėję. Žygiuoja kolonomis pirmin žiemą, puiku, tie šiamaičių to pulko ginklai dievas žino kokie, kareiviai neapmokyti, karininkai nežinia kokie varijotai, maisto nėra, ginklų nėra, amunicijos nėra, artilerija, na ką artilerija, netinka svediniai, netelpa į vamžius, tai truputį juos aptekinę, tieks, šaudyt galima, kulkosvaidžiai neveikiantis, veikiantis, nesvarbu, žiemą pirmin. Na, baigėsi tuo, kad prie Luokės miestelio garsaus Tados Blindo finalo susidūrė ir vyko mūšis, jeigu taip galima pasakyti, Na, vokiečiai ten tik pažymėjo, kad buvo kažkoks toks e, rimtas pasipriešinimas. Tai vokiečiam rimtas pasipriešinimas, o tą žemaičių pulką su, supleškino vietoje per vieną dieną. Nu ir nenustabu, tai gerai, žygiuojate, žvalgybos nėra, velniam reikia. Kavalerijos kažkokios priedangų flangų nėra, tiekimo nėra. Dar daugiau, jie ruošiasi kariauti. Taigi tų laikų karas, pėstininkai pas juos. Apsikasti reikia, čia vienintelis šansas susidūrus su priešu, apsikasti, įsitvirtinti, e, prisitraukti artileriją, priversti priešininką tuos apkasus. A, pas juos net kastuvų nėra. A, tokie šaunuoliai. Maskuojančių uniformų ar bent kokių skudurų nėra. Ant balto sniego diena, labai gerai. Vokiečiai iš trijų pusių apsupo, iš artilerijos apšaudė ir pribaigė tą žemaičių pulką taip, kad išsilakstė jisai vėjais. Kai ką pagavo į nelaisvę, kas su... Čia beje apie uniformą šnekant, kas su uniforma buvo ir uniforminėm kelniam vietoj sušaudė, kitus į Vokietiją nugabeno be laisvių stovyklas. Vėliau to pulko likučiai jie atsitraukė, nubėgo į Kuršėnus, į Šiaulius, iš paskos vokiečiai ir galiausiai Šiaulius atvažiuoja, prie Šiaulių atvažiuoja mm, šarvuotis, Fondergolcas e, porą jų turėjo, apšaudė šaulius ir per porą dienų ir juos užėmė. Tų karinių dalinių likučiai atsitraukė link Rokiškio, Kupiškio. Galiausiai taip jam atsibodo tas puikus toksai kariavimas, žaidimas e, futbolo į vienus vartus, kad, kad kyla maištas tų, tų žemaičių pulko viduje. Mm, vos ne vada ten neužmuša, išsilaksto vadovybė, ir dalis jų pereina į Lietuvos pusę. Arba iš viso meta visus ginklus ir išsivaikšto po namus. Taip galima sakyti, va tas svarbiausias, čia reiktų pasakyti, kad taip, čia toks lietuviškas, bent jau dauguma to pulko narių, lietuviai, žemaičiai, šiauliečiai. Taip šitas dalinys savo puikų gyvenimą ir, ir užbaigė pats Feliksas Baltušis Žemaitis dar, dar e, jį ten ir suima, ir gauda, ir, ir tribunolė atsiduria. Tiesai išsiteisino, paaiškėjo, kad jis asmeniškai kaip ir nieko nekaltas. Ir, ir nusinčia į karo akademiją mokytis toliau, kaip reikia kariauti. E, bet tai gerai, čia von der Golco ir, ir Šiaurės Lietuvos reikalai, kurie kažkokiu keistu būdu mažai susiję buvo su, e, su reikalais centriniai Lietuvoje, Kauno Vilniaus teritorijai. E, tiesa, dar šiaurės Lietuvoje dar ten vienas dalykas įvyksta, tai prasideda partizaninis karas prieš e, bolševikus. Joniškėlėje susibūrė. Nu, na, vėliau ten iš tų partizanų pulkas išauga, bet jie, jie ima veikti užnugarį. Iš pradžių tai gal taip ir pusiau partizaniškai, o vėliau tiesiog kaip normalus karinis dalinys. Kovoja su bolševikais, vėliau su, šiek tiek su bermontininkais gana išradingai kovojo, na, galima sakyti, šiaurės Lietuvoje vyksta savas karas, o likusioje Lietuvoje savas. Komunikacijos tuo metu taip išdraskytos, kad ten šiaurės Lietuvos į Kauną, ten gali tik tai emisarus siūsti. Nei, nei tiekimo, nei, nei susisiekimo, nei paskambinsi, nei, nei, nei telegramą nusiūsi. Mm, o jo labiau dar kokios sąlygos. 19 metų žiema, kovas, balandis, terlionės, purvyna ir, ir, ir panašiai. Kartais tą partizanų judėjimą ten Joniškėlė net Respublika vadino. Na, Respublika nebuvo, bet buvo Joniškėlio mirties batalionas. Na ir, ir, ir vėliau tiesiog e, karių pulkas. Tai šauliais jie save kartais sugalvodavo pavadinti, tai partizanais, bet nenustepkit susidūrę. A, beje, dėl mirties bataljono, tai čia nepainiokit su kokiais ten esesininkais, kad jau atėjo mirties bataljonas visus žudys. Ne, čia kas kito. E, čia šturmeriai vokiečių arba Rusijos sudarnikai, ar, arba, arba na, mirties batalionai jie atsiranda per Napoleono karus. Čia tie kareiviai, kurie stoja savanoriais, jie ne, nemobilizuoti ir nešaukti, ir nesamdiniai. Jie stoja savanoriais ir jų na, šūkis ten laisvė ar, ar tevinė ir mirtis ar kas nors tokio panašaus, jie nepasiduoda į nelaisvę. Va čia va jų, jų priesaikos esmė. Niekada jokiom aplinkybėm. Dėl to mirties ir yra. Čia ne dėl to, kad kur nuėjo, ten kaimas sudegė. Tai tokių čia batalionų ar, ar burių Plechavičių Žemaitijoje ten prie skuodo kūrė. Na, buvo ir, buvo ir Joniškė. Gal tokių, taip, tokie daliniai kovingumu didesniu pasižymėjo, bet, na, žodžiu, informacija bendram išsilavinimui. O tuo tarpu Vilniuje, tuo tarpu Vilniuje, kaip minėjau, iš lėto traukėsi vokiečiai, e, tuo tarpu Vilniuje Lietuvos taryba lapkričio 11 dieną perima valdžią. Smetona prezidentas, Augustinas Valdemaras e, ministras pirmininkas, ir krašto apsaugos ministras, ir užsienio reikalų ministras, na, visų galų meistras, ką, ką jau čia be pasakysi. Ministerijų nėra, tiksliau yra, bet penki, trys, o kai kur ir pusantro žmogaus dirba. Ministras pirmininkas savo šnekom e, ten visus stebina. Stebina to, kad kariuomenės Lietuvai nereikia. O kam? Niekam e, pretenzijų teritorinių neturim, dėl to kariuomenės nebus, bus policija šiokia tokia milicijos formas ir e, greitai judantis kokie kavalerijos daliniai, va, jeigu kur neramu, nu jos ir tvarka įves. Visi girdėję išsižiodavo nuo, nuo tokių planų. Tiesą sakant, tai gerai būtų, kad, kad Lietuva tų teritorinių pretenzijų niekam neturėtų. Tai tiesą sakant, visiems turėjo. Visiems. Pats Valdemaras, nei daug, nei mažai, jisai sakė, kad Lietuva tai yra iki Dauguvos visas Kuršas, visas tos Bauskas, Jelgavos yra Lietuva ir, ir bus Lietuva. Tiesą sakant, tai ką iki Lietuvos, iki Dauguvos ir už Dauguvos bus, nes Daugpilis tai Lietuvių miestas ir Daugpilio apylinkės, ten, ten ta mm, rytų Latvija, inflantų buvusi Nu, Vaivadija taip turi irgi Lietuvai priklausyti. Kur sienos bus rytuose, na, kur panorėsim, daugiau mažiau ten ir bus. Bet pretenzijos, jeigu ne į Gedimino laikų Lietuvą, tai bent jau tokia mm, Vitenio, sakykime, laikų Lietuvą. Mm, daugiau negu etnografinė. Pietuose ta pati istorija. Gerai būtų iki, iki senųjų sienų mm, LDK su Lenkija. Na, o dar, ai, kasgi čia liko pamirštas kampe stovi Vokietijos buvusi imperija. Nu ir ten reikia, reikia tilžę užimti, e, Nemuną iki Labguvos linijos etnografinį mažą Lietuvą ir be abejo Klaipėdas. Žodžiu, kad Kuršmarės būtų Lietuvos vidaus ežerų. Gražios idėjos, nieko nepasakysi. Gražus ir Valdemaras. Tik tokiom šnekom reikėjo bent kokio 180 tūkstančių kariuomenės. Ir apmokytas, ir pageidautinas su tankais, ir aviacija o galbūt ir nuodingom dujom ir šiokio tokio laivyno. Kadangi to nebuvo, tai su tokiu savo vizijom mm, lietuviai ir ypač Valdemaras, jie ir širpino, ir stebino, ir, ir visokias negeras mintis apie Lietuvą kėlė net ir tokiem gan nusaikiem žmonėm kaip Latviai. Suvokė, kad kažkas čia su ta Lietuva tokio keisto darosi. Tiesa, Latvija iki 19 metų pabaigos turėjo kuo užsiimti ir be lietuvių, tai tokio ypatingo mm, ypatingų peštynių nebuvo. Beje, taipgi Lietuva neturėjo išėjimo į jūrą, tai su Latvijais pavyko susitarti iš tų dešimties milijonų uh, vokiškų markių, penkias davė paskolino Latvijai, o Latvija už tai suteikė Lietuvai galimybę per Liepojos uostą e, karinį tiekimą visokį vykdyti Lietuvą. E, kas čia per tas karinis tiekimas? Iš dalies ten Britų šiokia tokia rantantės parama, bet ne iš dalies tai amerikiečių paskola. Karas baigėsi, amerikiečių ekspedicinis korpusas išvyksta iš, iš Europos ir vežti atgal visą karinį turtą, kurio prisivežė be galo ir be krašto, amerikiečiam pasirodė nenaudinga, kvaila ir, ir nereikalinga. Tai jie nusprendė savo tas mm, perteklinį turtą paskolinti Lietuvai. Na, paskolino, perėmė. Šiaip taip Lietuvos kariuomenė taip, imta apginkluoti e, Britų uniformam, ginklais, pirmai pradžiai kepurių gauna, kad skirtus nuo, nuo kitų karinių dalinių, geltona juosta ant, ant tų kepurių užsirišę, prisisiuvę. Dėl to bolševikų ir kitų lietuvių kariniai daliniai mami vadinti geltonaisiais. Nes labai dažnai nieko kito išskyrus tą juostą, jokios apibrieštos uniformos kaip ir nėra. Ta paskala, ji aišku niekur nedingo, vėliau iš lėto lietuviai už ją mokėjo, dabartiniais pinigais ten neipatinga suma, tai būtų apie kokią šimtą, šimtą gal dvidešimt milijonų eurų. Na, sumokėtume susėdę, netiek dar išvaistome vėl nežino kam šiais laikais Lietuvoje, bet e, tarpukario Lietuva ji ne, buvo tokia buvo. Iš lieto mokėjo, buvo susidėlioję planą mokėjimą ir, ir man regis 80-metį 20 amžiaus būtų tą skolą kaip nors kada nors išmokėję. Na, kaip žinot, okupavo, nieko mes čia taip ne, nesumokėjom, amerikiečiai liktai irgi neatsimena. Ir, ir jūs niekam nepasakokit, bus visiems ramiau ir, ir, ir geriau. Mm, bet sakyt, kad šita kokia menka ir, ir, ir neaiški Lietuvos kariuomenė staiga gavo milžinišką ginklų kiekį, ne, negavo. Latviai gavo, Estai gavo. Lietuvai trukdė ir tai, kad nei Amerika, nei Didžioji Britanija Lietuvos nei de facto, nei de jure nepripažinusi. Baisiai trukdė Lenkų propagandą, kurie aiškino, kad čia jokios Lietuvos nėra, kažkokie vokiečiai e, machinacijom užsiima. Iš viso aiškino, kad jokio lietuvių nėra žemaičiai, yra lietuvių niekad nėra, nebuvo ir, ir būti negali. E, ir, ir taip Lietuvos diplomatija, o kokia ta Lietuvos dar diplomatija tuo metu, dar vienas širdies skausmas, ji nebuvo pajėgi gauti tokią apčiuopiamą ir rimtą Antantės e, paramą. Na, teko tenkintis tuo, kas buvo. O kas buvo? Šiaurėje von der Golcas žygiuoja kažkur, jo užnugarį formuojasi rusų baltųjų kariniai daliniai, vėliau pagarsėja juoda bermontininkų šlovė. O tuo tarpu Lietuvai, čia Kaunui, e, šiaip taip atžygiuoja vadinami vokiečių savanoriai arba saksų savanoriai. E, nesuklyskit, jokie jie ne savanoriai, tai samdiniai. Antantės pinigais ir Antantės užsakymu e, suformuoti Saksonijai. Grįžę kareiviai, nėra ką veikti, o čia va siūlo pinigus ir apginkite, padėkit Lietuvai kariau. Na, tai juos ir, ir siunčia į Lietuvą nei ten divizijos, ten atskirais batalionais, atskirais pulkais atvyksta. Jie, jie padeda, padeda, sulaiko iš tiesų bolševikų bandymą prasiveršti per Nemuną, e, Alitaus ir, ir, ir Prieno mm, apylinkėse padeda ir e, atlaikyti bolševikų polimą, kuomet jie bando Kauną apeiti iš šiaurės pro Kedainius. Na, pirmieji ten e, vienam mūšyje Jozapavičius, kitam Lukša žūna. O iš kitos pusės jie Kaune susitelkia ir čia dar bando savo uh, tvarką įvedinėti. Ir tie įvedinėjimai kartais priveda prie to, kad jau ir lietuviam kila minčių ar neužpultų, tai čia tų vokiečių visų jų nenuginkluoti ir neišsviesti iš Lietuvos. Rimtai apie tai galvoja, rimtai e, tarėsi.